Dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda wani abu bai zama tamkarsa ba, kuma shi ne mai ji kuma mai gani. Kuma shi ne Allah a cikin sammai, kuma a cikin ƙasa yana sanin sirrinku da bayyananku, kuma yana sanin abin da kuke aikatawa, kuma a wurinsa mabuɗin gaibu suke, babu wanda yake sanin su face shi, kuma yana sanin abin da ke cikin tudu da ruwa, kuma wani ganye baya faɗuwa face ya san shi, kuma babu wata ƙwaya a cikin duhun ƙasa, kuma babu ɗanye, kuma babu bushashe face yana cikin littafi mabayyani. Ina shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah, yana sanin sirri da mafi ɓuya, babu wani abu da yake ɓuya a gare shi a cikin ƙasa ko a sama. Allah yake cewa abin sani kawai abin bautawarku shi ne Allah, wanda babu wani abin bautawa face shi, sannan iliminsa ya yalwaci komai kuma ina shaidawa lalle annabi muhammad bawansa ne kuma manzansa ne allah ya siffanta shi da cewa kuma ya sanar da kai abin da baka kasance kana sani ba kuma lalle fallar allah ta kasance mai girma a gare ka tsira da aminci su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da mabiyansa aminci mai yawa bayan haka ya ku mahajjata sannan ya ku musulmai a kowane wuri ku ji tsoron Allah maɗaukakin sarki za ku samu rabota da tsira da jin daɗi a duniya da lahira Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma da lalle sun yi imani kuma sun yi takawa hakika da sakamako daga gurin Allah shi ne mafi alkhairi da sun kasance suna sani sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma ku ji tsoron Allah kuma ku sani cewa lalle Allah yana tare da masu takawa sannan Allah ya ce kuma ku ji tsoron Allah kuma ku sani cewa lalle Allah ga dukkan komai masani ne ta yaya ba za ku ji tsoron Allah ba sannan ta yaya ba za ka kaɗaita Allah ba alhali shi ne mai amfanarwa kuma shi ne mai cutarwa Allah maɗaukacin sarki ya ce kuma idan Allah ya shafe ka da wata cuta to babu mai yaye ta face shi kuma idan yana nufinka da wani alheri to babu mai mayar da falalarsa yana samun wanda yake so daga cikin bayansa kuma shi ne mai gafara mai jin kai sannan Allah ya ce a yayin da yake alakanta tsakanin tsoron Allah da ilimi yake cewa kuma ku ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku kuma Allah ga dukkan komai masani ne lalle yana daga cikin tsoron Allah mu kasance masu amsa kiran Allah dangane da abin da ya yi kira gare shi na tauhidi da kaɗaita shi da ibada da rashin karkata wani abu na ibada zuwa ga waninsa kowane ne. Allah yake cewa, Ya ku mutane, ku bauta wa Ubangijinku wanda ya halicce ku kuma ya halicci waɗanda suke gabaninku, ko hakan zai sa ku samu takawa. Shi ne wanda ya sanya muku ƙasa ta zama a shimfiɗe, kuma ya sanya sama ta zama a gine, kuma ya saukar da ruwa daga sama, sannan ya fitar da abinci daga ‘ya'yan itace, saboda haka kada ku sanya wa Allah kishiyoyi alhalin kuna sane wannan shi shine da'awar dukkanin annabawa kamar yadda annabi Ibrahim ya gaya wa mutanensa cewa ku bauta wa Allah ku bi shi da takawa wannan shi ne alheri a gare ku idan kun kasance kuna sani hakika Allah ya saukar da littafai kuma ya aika annabawa da manzanni su zama masu karantar da al'ummominsu suna masu kira ga tauhidi tare da kaɗaita shi cikin bauta sai ya kasance kowane annabi daga cikin annabawa yana gaya wa mutanensa cewa ku bauta wa Allah ba ku da wani abin bauta bisa cancanta sai shi, shin ba za ku yi takawa ba? Ya kasance daga cikin tabbatattun abubuwa cewa lalle tauhidi, cewa lalle wannan tauhidin ta hanyar kaɗaita Allah da bauta shi ne ma'anar kalmar shahada. Allah yana cewa, kuma Allah ya ce, kada ku riƙe abubuwan bauta biyu, abin sani kawai wanda ake bautawa guda ɗaya ne shine Allah, sa'an nan ku ji tsorona ni kaɗai, kuma yana da abin da yake a cikin sammai da ƙasa, kuma yana da adadin yana da addini wadda yake dawwamamme. Shin wani Allah kuke bautawa? Shin wani Allah kuke nufi da takawa? Kuma abin da yake a gare ku na ni'ima dukkaninsa daga Allah ne, sannan kuma idan cuta ta shafe ku, to zuwa gare shi kuke hargowa. sannan idan ya yaye cutar daga cikinku sai a samu wasu wadda dangane da Ubangijinsu suna yin shirka. Domin su kafirta da abin da muka ba su, to ku ji daɗi sannan da sannu za ku sani. Sai ya kasance tabbatar da tauhidi ga Allah tare da tabbatar da manzanci ga annabi Muhammad su ne sababi na samun yardar Allah kuma su ne sababin samun tsira ranar alkiyama. Kuma daga cikin abin da yake nuni akan tabbatar da manzancin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi ne gaskata manzancinsa. A cikin zantukansa, da yi masa biyayya cikin abin da ya umarni da bauta wa Allah da abin da ya zo da shi, kamar yadda Allah ya ce, kuma, kuma mai kira ga Allah da izininsa kuma fitila mai haskakawa. shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai Allah da kuma shaidawa annabi Muhammad manzansa ne? Sun kasance su ne farkon ginshikin musulunci, kamar yadda manzan tsira da aminci sallallahu Alaihi wasallam ya ce, an gina musulunci akan ginshikai biyar, shaidawa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah. Sannan annabi Muhammad manzan Allah ne, da tsaye da sallah, da ba da zakka, da yin azumin watan Ramadan da aikin hajji ga wanda ya sami iko. Sai ginshiki na biyu shine tsaye da sallah. Allah maɗaukacin sarki ya ce kuma ka tsayar da sallah lalle sallah tana hana alfasha da abin kyama kuma lalle ambaton Allah ya fi girma kuma Allah yana sane da abin da kuke aikatawa. Sannan kuma zakka ‘yar uwar sallah ce a cikin littafin Allah kuma ita ce ginshiki na uku tana kasancewa ne ta hanyar mawadaci ya ciri wani ɓangare daga dukiyarsa ya bayar ga waɗanda suka cancanta. Wanda hakan yana nuni ga kyawun addinin ga kyawun addini wurin taimakawa zamantakewa da kuma ba da gudumawa cikin amfanin al'umma. Daga cikin ginshiƙan akwai azumin watan Ramadan da ziyartar ɗakin Allah mai alfarma, Allah maɗaukakin sarki ya ce, kuma akwai hajjin ɗakin Allah a kan mutane ga wanda ya sami ikon zuwa a gare shi. Ya kuma hajjata, hakika Allah ya muku baiwa ta hanyar sauƙaƙe muku hanyoyi na sauƙe faralin hajji, don haka ku kasance masu bin shiriyar annabinku a hajjinku. Annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, Ku koyi ibadar hajjinku daga gare ni. Hakanan Allah maɗaukacin sarki ya ce, aikin hajji na zuwa ne cikin wasu watanni sanannu don haka duk wanda ya ɗau harama da farillan hajji to babu kwarkwasa babu fasikanci babu jayayya a aikin hajji kuma duk abin da kuka aikata na alheri Allah na sane da shi kuma ku yi guziri lalle mafi alherin guziri shine tsoron Allah saboda haka ku ji tsoro na ya kuma abota hankali kamar yadda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi bayani akan sauran matakan addini daga ciki akwai kyautatawa kyautatawa shine bautawa Allah kamar kana ganinsa idan baka ganinsa to shi yana ganinka hakanan ginshikin imani hakanan ginshikan imani su ne ka yi imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa da ranar ƙarshe da ƙaddarar alheri da ta sharri ya ku mahajjata ɗakin Allah hakanan ya ku musulmai a ko'ina ina yi muku wasiya da kaina da tsoron Allah maɗaukakin sarki domin shi ne mafi alherin guziri, kamar yadda nake muku wasiya da kaina da rige-rige cikin aikin alheri Allah maɗaukakin sarki yana cewa, Ku yi rige-rige zuwa gafarar Ubangijinku da aljannar da faɗinta shi ne faɗin sammai da ƙasa, an tanade ta ga masu takawa, kuma Allah yana cewa, kuma ku aikata alheri domin ku rabauta. ku sani ya ku bayin Allah, cewa yana daga cikin rige-rige zuwa aikin alheri ƙoƙarin siffantuwa da ɗabi'un musulunci da suka samar da halayen musulmi suka tsabtace shi mafi kyawun tsabtacewa suka tsabtace shi mafi alherin tsabtacewa kuma akan irin waɗannan ɗabi'u mu mai karamci yake kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya siffanta shi da cewa lalle kana kan ɗabi'u masu girma kuma annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi shine ya ce lallai daga cikin waɗanda na fi so a cikinku kuma waɗanda suka fi kusanci da ni a wurin zama ranar tashin alkiyama su ne mafiya kyawun ɗabi'u daga cikinku kyawun ɗabi'u ma'anarsa mai gamewa shine halaye da mutane gaba ɗaya suka yi tarayya a cikinsu musulmi da waninsa suna iya samunsu domin su hanyoyi ne da ke kan tsari a zance da aiki. Allah maɗaukakin sarki yana cewa, kuma ku gaya wa mutane kyawawan magana, kuma yana cewa, kyautatawa ba ta zama ɗaya da munanawa, tun kuɗa mummuna da kyakkyawa, da haka sai ka ga wanda ya akwai wata ƙiyayya tsakaninku ya zama kamar majibinci masoyi. A wurin fuskantar jahilci, da wauta, Allah Maɗaukacin sarki yana cewa, Ka riƙi afuwa, kuma ka yi umarni da alheri, kuma ka kau da kai daga jahilai. Kamar yadda Allah Maɗaukacin sarki ya ce, Ka yi haƙuri, hakika alkawarin Allah gaskiya ne. Kada waɗanda ba su da yaƙini su yi maka wasa da hankali. Ma'ana, ka kula kada ka mayar da martani da ɓarna da ababen da ke biyo bayanta. Musulmi mutum ne mai cikar kyawun ɗabi'u, don haka baya kula jahili ko mai izgiri ko mai munana masa, yana mai riko da faɗin Allah maɗaukakin sarki cewa, kuma idan suka ji yasasshen zance sai su kawar da kai daga gare shi. kuma su ce ayyukanmu na gare mu kamar yadda naku ke tare da ku mun kubuta daga gare ku ba ma neman jahilai kamar yadda ya san cewa kula waɗancan na iya ɗaukaka ambatansu duk da cewa dole ne a bayyana hatsari da ke tattare da barna kamar yadda ya zama dole a yi fito na fito da bayyananniyar barna duk waɗannan ana mu'amalantarsu ne kawai da hikimar musulunci ya kuma hajjata ɗakin Allah, ya ku musulmai, lalle yana daga cikin kyawawan halaye na musulunci nisantar duk abin da zai iya kaiwa ga kiyayya da gaba, da rabuwar kai, domin soyayya da tausayi ya zama su suke jagorantar mu'amalolinmu, waɗanda kyawawan halaye ana lissafa su a matakin farko na ma'anonin ayar riko da igiyar Allah, inda Allah Ubangiji mai girma da ɗaukaka yake cewa, Ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗaya kada ku rarraba, haɗin kai da ‘yan uwantaka da taimakon juna suna misalta kariya ne wajen kare al'umma da haɗewarta. Sannan ya kasance ana kyautata mu'amala ga sauran mutane. Kuma wannan ne, kuma wannan ke nuna cewa lallai musulunci wani ruhi ne mai tattarawa, wanda ya ƙunshi dukkan mutane da alkhairinsa, kuma annabin musulunci tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi ne yake cewa mafi alkhairin cikinku mafi alkhairi cikin mutane shine wanda ya fi amfanar da mutane. Sabida haka, sabida haka ne shari'ar musulunci ta ɗaukaka da mutuntakarta, wanda babu cakuɗe cikin ma'aunanta, abubuwan da aka gina ta a kai ba su canjawa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da alkhairi ga kowa ya haɗa zukatansu daga waɗannan kyawawan halaye ne addinin musulunci ya yaɗu ya isa zuwa ga talikai a duk faɗin duniya ta yadda mazaje waɗanda suka gaskata alkawarin da suka yi da Allah ke biyo bayan junansu wajen isar da wannan alkhairin sai wannan shirya miƙaƙƙiya ta haifar da mabiya shiryayyu wanda suka wanda suka bi miƙaƙƙiyar hanya ta musulunci kamar yadda ƙwararrun malamai na addini ke da tasiri mai albarka wajen ɗaukar nauyin bayyana wannan addini daga cikin haka akwai ƙalubalantar mummunar fahimta dangane da musulunci ya kuma hajjata ɗakin Allah mai alfarma lalle yana daga cikin wurare da ake amsa addu'a wannan bigire da kuke ciki ya kuma hajjata hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wannan rana a wannan fili na Arafa yana roƙon Allah yana ambatansa bayan ya yi hudubar Arfa ya sallaci azahar da la'asar raka'a biyu biyu a hade da kiran sallah ɗaya da ikama biyu sannan ya ci gaba da tsayuwa har zuwa faɗuwar rana sannan ya tafi musdalifa yana tafiya cikin nutsuwa da kuma hankali yana yi wa sahabbansa wasiya da cewa su bi a hankali ya sallaci magariba a musdalifa raka'a uku sannan ya sallaci isha raka'a biyu ya kwana a can ya yi sallar asuba a can ya zauna domin zikiri har zuwa lokacin da rana ta yi fatsi-fatsi sannan ya tafi zuwa mina ya yi jifan jamratul akaba da duwatsu guda bakwai sannan ya yanka hadayarsa kuma ya yi aski ya fita daga kangi na har ihrami fita na farko sannan ya tafi makka ya yi dawafi ya dawo mina ya yi kwanaki uku na kwanakin tashrik ya kasance yana yawan ambatan allah a Minna kuma kullum yana yin jifa a jamrat sai ya yi jifa a jamra karama da ta tsakiya da duwatsu guda bakwai yana yin addu'a bayan kowane jifa sannan ya yi jifa a jamratul akaba da duwatsu bakwai kuma ya yi sassauci ga masu uzuri wurin barin kwana amina shi kuma ya ci gaba da zama amina har zuwa ranar sha uku ga wata kuma ya ba da damar barin mina a ranar sha biyu ga wata ga waɗanda suka gaggauta. Sannan bayan ya gama aikin hajinsa, sai ya yi ɗawafi na bankwana kafin tafiyarsa. Ya ku musulmai, ku ribaci wannan lokaci mai girma a ranar Arafa, wanda wannan ayar ta sauka a cikinsa, faɗin Allah cewa, A yau na cika muku addininku, sannan na cika muku ni'imata a gare ku, sannan na yardar muku da addinin musulunci ya zama addininku. rana ce wadda manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa a cikinsa cewa babu wata rana da Allah ya fi ‘yantar da bawa daga wuta kamar ranar Arafa, lalle Allah yana kusantowa yana yin yana alfahari da su ga mala'iku. Ku yawaita addu'a, lalle Allah ya muku alkawari da amsa addu'o'inku. Allah maɗaukacin sarki ya ce, Ubangijinku ya ce, Ku roƙe ni, zan amsa muku. kuma ya ce, Idan bayina suka tambaye ka game da ni, ka ce da su, A kusa nake ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni. Ya Allah, muna roƙonka, ka karɓi ayyukan hajji mahajjata, kuma ka amsa addu'o'insu, kuma ka sauƙaƙa musu al'amuransu, ka gafarta musu zunubansu, kuma ka mai da su garuruwansu lafiya suna masu rabauta kuma masu daraja wadda take maɗaukakiya. Allah maɗaukakin sarki yake cewa, Daga cikinsu akwai masu cewa, Ya Allah, ka ba mu kyawawa a duniya, kuma ka ba mu kyawawa a lahira, sannan ka tseratar da mu daga azabar wuta. Ya Allah, muna roƙonka, ka gyara halayen musulmi, kuma ka haɗa tsakaninsu, kuma ka yaɗa ilimi da alkhairi a cikinsu, ka shiryar da zuri'arsu, ka yi albarka a cikin arzikinsu, kuma ka shigar da su aljanna. ya Allah muna roƙonka ka datar kuma ka taimaki kadimul haramain sharifain sarki Salman dan abdul aziz da mataimakinsa amintacce Muhammad dan Salman ka saka musu da mafificin sakamako su da gwamnatinsu bisa abin da suka gabatar kuma suke gabatarwa ga musulunci da musulmai da dukkan mutane kuma ka kasance mai ƙarfafawa da taimako a gare su Allah ka yi adadin tsira, Allah ka yi daɗin tsira da aminci ga annabin mu Muhammad, tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa.